Ezabuli ya 10 nemo Obwesige omulimu kama Omukama niwe mpungirao wakungambirota oti Ungira omumabanga nkebinyonyi kubaba bi baliega amata Emyambi bagitaire amugoye kurasha enyamibwa etangatangirwe omumwoyo Kabaraita owonyemereireo omugorogoki arakoraki omukama asingire wensingaye entakatifu enketo yomukama eriyo mwiguru abona abantu ayemire embajuzona amanya ebyo bakora abarungi nababi abalenga kumo nao ukukirawo atamwa omunyarwango ababi nabasheshera orumota nobuganga ekibona bonyo kyabo mushana ibarura matojo okwo omukama aba mugorogoki niko agonza ebigiro byobugorogoki abagorogoki nibo bali mubona